լույս է տեսել Համլետ Պետրոսյանի եւ Նժդեհ Երանյանի Արցախի կոթողային մշակույթը Երալեզու գիրքը, որի Երևանյան շնորհանդեսին հրավիրված էր Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական Լուսինե Ղարախանյանը, ում հետ էլ մեր տաղավարում կզրուցենք օրվա եթերաժամին։ Բարև ձեզ Տիկին Ղարախանյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն ընդունել մեր հրավերը եւ դուք բացվող ծրարներ հաղորդաշարի տաղավարում եք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Եվ չնայած գրական գեղարվեստական հաղորդաշարը, այսօր մենք կխոսենք մի գրքի մասին, որը ներկայացնում է Արցախի կոթողային մշակույթը Համլետ Պետրոսյանի հեղինակությամբ առիթ ունեցա մասնակցելու եւ պատիվ ունեցա մասնակցելու այս երալեզու ունիկալ գրքի շնորհանդեսին, որը կազմակերպվել է հունիսի 12-ին հայ բարեգործական ընդհանուր միության դահլիճում։ Գիրքը հենց հովանավորվել է հայ բարեգործական ընդհանուր միության ֆինանսական օժանդակությամբ։ Գրքի տպագրության հետ որպես նախկին նախարար կամ ներկա խորհրդական կապ չունեմ, ուղակի գիտեի, որ 10 տարի է պարոն Համլետ Պետրոսյանը ԵՊՀ մշակութաբանության ամբիոնի վարիչը պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր աշխատում է Նժդեհ Երանյանի հետ Արցախի կոթողային մշակույթը գրքի ստեղծման վրա։ Գիրքը սոսկ աղբյուրա, պատմագիտական, ճարտարապետական, իմաստաբանական, պատկերագրային վերլուծություն չէ, այն կարող եմ ասել ճանապարհ է դեպի ինքնություն, այն շոշափում է մեր ինքնության ամենախոր սահմանները եւ որպես համապաշերտերը եւ որպես համապարփակ քննություն գալիս եւ նոր դիսկուրս է ստեղ ստեղծում, ինքնության նոր դիսկուրս է ստեղծում ու տալիս է մեկը միշտ տալիս է Արցախի պատմամշակութային ժառանգությունը աղվանական հորժորժող թեզերի պատասխանը ընդ որում ակադեմիական ձևակերպումներով կոնկրետ առարկայական ճիշտ սպարիչ եթե ընդհանուր քննարկելու լինենք ընդհանուր փորձենք վերլուծել որն է գրքի առանձնահատկությունը ընդհանրության մեջ գիրքը առանձնահատուկ է նրանով որ ներկայացնում է առանձնահատուկ մշակույթը հայկական պատմամշակութային ժառանգության արցախի պատմամշակութային մշակութային ժառանգության ամենաունիկալ մասը՝ կոթողները, Գիրքը հետաքրքիր է հենց նրանով, որովհետև ներկայացնում է ունիկալ մշակույթը եւ քարերի պատկերագրերով իհայտ է վերում հրապարակ է հանում եւ մեր նախնիների աշխարհընկալումը եւ պատկերացումները ավանդույթների մասին եւ հոգեկերտված մտածողություն, պայքար, սուկ, խնջույք, ռազմարվեստ, ռազմիկների կյանքը ամեն ինչ, որով մենք զգում ենք նախնյաց բույրը եւ որով մենք գնում ենք դեպի սկիզբ, դեպի էթնիկություն, դեպի էթնիկական սուբյեկտայնություն, որով ակնհայտ երևում է էթնիկական կոնկրետությունը Տիկին Ղարախանյան Համլետ Պետրոսյանին ճանաչել եք, շփվել եք նրա հետ եւ մղումը ո՞րն էր։ Բավականին ծանր աշխատանք է արել։ Սա սիրով է արել, գուցե պարտադրված, հարկադրված, գուցե խղճի մտոք եւ հաստատ համոզված եմ, որ այնինչ որ գրել է, շատ քչերը գիտեն այդ մասին եւ շատ քչերը կարող են, եզակիները կարող են նման գործ ստեղծել ակադեմիական այո մոտեցմամբ։ Ես հապճեպ եմ ընթերցել գիրքը բայց ես զգացել եմ քրտինքը համահեղինակների ու շոշափել եմ տարապանքը, ոգեշնչումը, ոգևորությունը գիրքը գրելու ընթացքում, խմամքը եւ մի կարեւոր բան՝ հոգատար վերաբերմունքը Արցախի մշակույթի, ոչ միայն կոթողային մշակույթի, Արցախի մշակույթի նկատմամբ։ Իսկապես արվել է տիտանական աշխատանք, որի մեջ կան նվիրում, որի մեջ կա պայքար եւ սա պայքարի գրագետ ձևն է, ակադեմիական պայքարը, որով մեկը միշտ չեզոքացվում են Ադրբեջանի Ալիևի կողմից Արցախի պատմամշակութային ժառանգությունը աղվանական համարելու բոլոր թեզերը։ Տիկին Ղարախանյան մի տեսակ մոդայիկ է, իհարկե ոչ այս պարագայում։ Բոլոր գրքերը գրեթե տպվում են մի քանի լեզուներով։ Կադր անհրաժեշտությունը թե չկա, բայց այն, որ Համլետ Պետրոսյանի գիրքը նույնպես տպագրվեց 3 լեզուներով, հրաշալի է։ Նույնիսկ կարող ենք ասել, որ քիչ լեզուներով է տպվել, գուցե հետագայում վերատպվի եւ շատ լեզուներով նաեւ տպվեն, թարգմանվեն, ներկայացվեն Ինչ է տալու այդ միջազգային լեզուներով տպվելու հանգամանքը օտար լսարանի վերաբերմունքը ինչպես կարող է լինել դա հնարավոր է որ ներազդի օտար ընթերցողի հոգեբանության վրա կամ որոշակի ստիպի նրան հաշտվել ակադեմիական ճշմարտության հետ մենք ընդհանրապես հանրային ընկալումներին ճիշտ ինֆորմացիա տալու խնդիր ունենք մենք մի մեծ թերություն ունենք, թեմա ենք դնում ու եփում ենք այդ թեման, մեր դարդերը ինքներս մեզ պատմում ենք եւ դրանով ոչ մի բան չի փոխվում։ Աշխարը ղեկավարում է ինֆորմացիան եւ շատ կարեւոր է մենք ինչպես ենք տարբեր ճիշտ հարթակներում մատուցում Արցախի մասին ինֆորմացիան։ Պատկերացրեք Արցախը փրկելու իմ հույսը կոնկրետ, եթե որպես անց ասեմ, մշակութային ժառանգության թեման քաղաքական օրակարգ մտցնելն է։ Մենք կարող ենք Արցախի պատմամշակութային ժառանգությունը ճիշտ մատուցելով խոսքը սոսկ հայկական պատմամշակութային ժառանգության մասին չէ, այլ քաղաքակրթական այն արժեքների մասին, այդ թվում նաև գոթողները մեր թվարկությունից առաջ առաջին հազարամյակից սկսած, որով մենք կարող ենք հետաքրքիր լինել համաշխարհային գիտական հետազոտական դաշտում եւ ցույց տալ մեր քաղաքակրթական դիմագիծը եւ նաեւ միա միաժամանակ այն, որ մենք չենք կարող զուտ քաղաքակրթական ասպեկտով համատեղելի լինել մեր հարևանների հետ։ Ես հույս ունեմ եւ ինչու՞ չէ նաեւ համոզված եմ, որ այս երրալեզու գիրքը ճիշտ լսարաններում ճիշտ դիսկուրսներ է ստեղծելու եւ դուրս կգան հովանավորներ, ովքեր կթարգմանեն գիրքը այլ լեզուներով եւ Արցախի կոթողային ունիկալ մշակույթը կդառնա Արցախի աշխարհում ներկայանալու այցեքարտերից մեկը։ Ուղղակի գրագետ ու ճիշտ աշխատանք է պետք անել։ Տիկին Ղարախանյան Արցախ ասվածը լայն սահմաններ ունի եւ ընկալումները տարբեր են։ Արցախ, երբ ասում ենք, մեկը ընկալում է Արցախի հանրապետությունը, մեկը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը, մեկը Լեռնային Ղարաբաղը, մեկը Դաշտային, Հարթավայրային, մեկը Խաչենի իշխանություն, որ սահմանների մասին է խոսքը, որ Արցախի կոթողային մշակույթն է ներկայացնում։ Մեծ հայքի 10-րդ նահանգն է սա, թե գիրքը այնպես է շարադրվել, որ կոորդինատներ չկան, եւ դա ճիշտ մտածում է, որ เป զի օկուպացված տարածքների կոթողային մշակույթը չվտանգվի։ Բայց իմ խորին համոզմամբ գրքում ներկայացվում է մեծ հայքի Արցախ աշխարհի կոթողային մշակույթը։ Այսինքն իսկապես ակադեմիական մոտեցում։ Ակադեմիական մոտեցում, այո։ Մեզ վերադարձրել է դեպի մեզ մեզ վերադարձրել է դեպի առաջական սկիզբ։ Ես դա եմ զգում ընթերցելիս իսկ գլուխներ, խորագրեր։ Գիրքը բաժանված է մի քանի խորագրերի։ Գրքի առաջին մասում հեղինակը ներկայացրել է առաջի գլուխը իդեպ Նժդեհ Երանյանն է, համահեղինակ, ով ներկայացրել է նախաքրիստոնեական կոթողները, որի մեջ խոսում է մենիրների մասին ու շատ կարևոր է Իվանյանի տարածքում Խոջալուի թեման շատ են ադրբեջանցիները շարքում, հենց մենիրներով շատ հարուստ է ներկայիս Իվանյանի տարածքը։ Հեղինակը նաև իդեպ ասեմ օգտագործել է է խնամքով օգտագործել է ադրբեջանցի հետազոտողների Խալիլովի օրինակ Վահիդովի, Գեուշևի եւ ուրիշների աշխատություններ եւ առանց սարկազմի, առանց հեգնանքի ուղակի մեջ վերել է եւ թողել է շարադրանքը ընթերցողի տրամաբանությանը։ Այսինքն այստեղ հստակ երևում է ովքեր են էթնիկական պատկանելությունը ազգային պատկանելությամբ, որ այո, ովքեր են փորձում աղճատել եւ այս մենհիրները իրականում լեգիտիմացնում են ինքնությունը, ազգային պատկանելությունը, ով է ապրել, ով է ստեղծագործել, ով է պայքարել, ում մշակույթն է այստեղ։ Տիկին Ղարախանյան շատերս գրքում նոր եզրույթների կհանդիպենք, նոր բարեր կգտնենք մեզ համար եւ կփորձենք նաեւ բացատրել դրանց իմաստը, մեկնաբանել դրանց խորուրդը։ Քիչ առաջ մենհիրների մասին խոսեցիք, փորձենք մի փոքր բարձաբանել ինչ է մենհիրը։ Նախաքրիստոնեական կոթողներից է մենհիրը, սա դամբա բլուրների վրա ուղղաձիգ կանգնեցված քարակոթող է Դրանք վավերացվել են դեռ 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբի պեղումներով եւ որպես կանոն անմշակ են եւ որևէ պատկերագրություն չեն կրում իրենց վրա։ Բայց գրքում շատ է խոսվում նաեւ պատկերագրերով մարդակերպ կոտողների մասին եւ պատկերագրերի մասին, որոնք արտացոլել են մեր հոգեկերտվածքը, մեր կենցաղը, մեր աշխարհընկալումը առասպելների նկատմամբ, աշխարհայացքը այստեղ ապրողների, որը շատ իսկապես հետաքրքիր է։ Տիկին Ղարախանյան խոսվում է նաև խաչքարի մասին, հա, որպես մշակութային մեծ հսկա ժառանգության։ Քանդակային խաչքարերը եւ խաչային հորինվածքները եւս շատ հետաքրքիր ձևով արտացոլված են գրքում։ Խոսքը վաղ քրիստոնեական արվեստի խաչի պատկերագրության ձևավորման մասին է եւ այնտեղ պարոն Պետրոսյանը նշում է Կոստանդի Հովիանոս մեծի տեսիլքը 312 թիվ։ Հավասարաթև խաչերից մինչև մի փոքր ու 5-րդ դարի կեսերից սկսած բարձունքի վրա, աստիճանների գնդի վրա կանգնեցված, արմավազարթով շուշաններով հարդարված թևեր խաչահատումներ, հետո խաչի հաղթական ու փրկagorցական գաղափարաբանության մասին է խոսվում։ Խաչի էյության խաչի իմաստի։ Արցախյան հորինվածքները իդեպ նշում է հեղինակը, ցակում են խաչենագետի ներքնահովտից, ծիծեռնավանքից, ճարտարից, Բերթաշենից, Բրի եղցիվանքից, դրանք տեղադրված են եկեղեցական պատերի ու ճարտարապետորեն կարևոր մանրամասների վրա։ Իդեպ այստեղ շատ կարևոր է օգտագործել ծիծեռնավանքի թեման։ Էլի Հեղինակը պարոն Պետրոսյանը ապրում է Տիգրանակերտի թեմայով եւ ցայսօր Տիգրանակերտը նրա բացվերքն է, անընդհատ շեշտում է եւ այդ վերքը չի փակվելու։ Գրքում խոսվել է նաև Տիգրանակերտի Մեծակայքի Ժայռափոր եկեղեցական համալիրի մասին, որտեղ էլի խաչային հորինվածքներ կան, հունարեն հայրենածանագրություններն ուղեկցում են ուխտավորին համալիր տանող Ժայռափոր ճանապարհի ողջ երկարությամբ, մի տեսակ նմանվելով խաչի ճանապարհին։ Խաչային հորինվածքները շատ գեղեցիկ, խնամքով, բծախնդիր, մանրակրկիտ է ներկայացրել պարոն Պետրոսյանը։ Խաչքարային մշակույթը 4-րդ գլխում մենք ընթերցում ենք առանձին խաչքարային մշակույթի մասին։ Ինձ համար հետաքրքիրն ու կարևորը այն է, որ Համլետ Պետրոսյանը ներկայացնելով խաչքարերը ներկայացնում է որպես Արցախի հայկականության ամենավառապացույց։ Ու դա հաջողվել է նրան նորից ակադեմիական մակարդակով ճիշտ գիտահետազոտական ճիշտ մեսիջներով, ճիշտ ձևակերպումներով։ Տիկին Ղարախանյան եւ եթե ամփոփելու լինենք գիրքը Արցախի կոթողային մշակույթը մենք ինչ հաղորդագրություն կստանանք Ընդհանրապես, երբ մարդու մշակութային, ազգային, էթնիկական պատկանելության սահմանով փորձում են անցնել, տորորում են այդ սահմանը մարդու մոտ առաջանում է տագնապ։ Ես նույնիսկ կարող եմ առաջ քաշել մշակութային տագնապ եզրը, որը որպես այդպեսին չկա։ Ու մարդը տագնապում է, որովհետև նրա ինքնությունը վտանգի տակ է։ Ես կարծում եմ արցախցիներիս մոտ այդ տագնապը 44-օրյա պատերազմից հետո սկսել է, ու այդ տագնապը տոտալ բնույթ ունի։ Գիրքը աս ասում է, որ մենք պետք է պահենք նախնիներից ժառանգացը, գիրքը ասում է, որ մենք պետք է վերադարձնենք մեր կոթողային մշակույթը կամ այն տարածները, որտեղ գտնվում է մեր կոթողային մշակույթը եւ որով մենք պահպանում ենք մեր մենք լինելը, եւ գիրքը ասում է, որ մենք կարող ենք աշխարհում հաստատել մեր ով լինելը նաև Արցախի գոթողային մշակույթով։ Գիրքը շատ լավ մեսիջ է ոչ միայն մեզ արցախցիներիս, ինքնության դիսկուրս ստեղծելու համար նոր, այլ հայությանն ընդհանրապես, որովհետև Արցախը կա ու շարունակելու է մնալ արևելյան պատնեշը։ Եվ դիրքնային մեսիջ է հարևան Ադրբեջանին, որ պետք է աղերսվել առերեսվել պատմությանը եւ ընդունել, որ Արցախը բացառապես հայկական ներկայություն ունի։ Իսկ եթե մեկ ուզում է ընթերցել գիրքը, գիրքը կարող են ձեռք բերել իհարկե հեղինակի հետ կապվելով, բայց ես կարծում եմ կարելի է պետական միջոցներով գրքի տպագրականակը շատացնել եւ գոնե բերել Արցախի գրադարաններ։ Շնորհակալություն Տիկին Ղարախանյան, ձեզ ենք շնորհակալ հրավերի համար։ բացվող ծրարներն է եթերում։ Թողարկումը շարունակում ենք որպես ծրար բացելով մի փոքրիկ հատված Համլետ Պետրոսյանի եւ Նժդեհ Երանյանի Արցախի կոթողային մշակույթը գրքից։ Բարեկամներ այն վերաբերում է Խաչքարային արձանագրությանը։ Խաչքարային մշակույթի ամենաէական բնութագրերից մեկն էլ արձանագրությունն է։ Եթե չհաշվենք եզակի բացառությունները, երբ հայերեն արձանագրությունը զուգորդվում է այլալեզու արձանագրությամբ, խաչքարային արձանագրությունները բացառապես հայերեն են, անկախ նրանց գտնվելու եւ ստեղծվելու քաղաքական, աշխարհագրական կամ դավանական միջավայրից։ Եթե Արցախի խաչքարային հորինվածքները հայկական ընդհանուր օրինաչափությունների հետ ունեն նաև տեղական որոշ առանձնահատկություններ, ապա խաչքարային արձանագրություններն իրենց կառուցվածքային բովանդակային բնութագրով ամբողջովին նույնական են խաչքարային արձանագրությանն ընդհանրապես։ Կարող ենք հավաստել, որ Արցախի խաչքարային արձանագրությունները, որոնց թիվը 100-ների է հասնում, այդ մշակույթի հայկականության ամենավառ վկայություններն են խիստ ուշագրավ է եւ այդ արձանագրությունների անձնանունների ցանկը ժամանակի քաղաքական հանգամանքներից բխող օտարահունչ անունների կողքին բավականին մեծ թիվ են կազմում այն անձնանունները, որոնք հասկանալի են միայն հայերեն. ավետիս, արևհատ, գոհար, դարփին, դեղ, եղբայր, թագուհի, իշխան, խոցադեղ, հովադեղ, հազար, հայրապետ, հայրանուն, ճորտ, մխիթար, մարգարե, մեծ պապ, շուշիկ, վարդապետ, տիրամայր, փոքրիկ եւ այլն։ Դասական հայկական անուններ՝ Աշոտ, Գագիկ, Սմպատ, Սևադա, Վախթանг, Վահրամ, Վասակ, Վարդան եւ այլն անձնանուններ, որոնք ունեն փոքրացուցիչ հայկականացանցներ՝ Իշխանիկ, Հասանիկ, Վասակիկ, Վարդիկ, Կամել, հայկականացված քրիստոնեական անունները՝ Բարսեղ, Գրիգոր, Գրիգորիս, Թումա, Հակոբ, Հովհանես, Հովսեփ, Սարգիս, Ստեփանոս եւ այլն։ Ուշագրավ է, որ բացառապես հայերեն արձանագրություններ են կրում նաև բուն աղվանքում, գուրից հյուսիս գտնվող խաչքարերը։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա հունիսի 17-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդական Լուսինե Ղարախանյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք